civile. La homo ikivu iantau elaboris en la industrio de armiloi, comensis usi sia in capablo in ca energio in por prisorgi la homan sanon, au plibonigi la homan vivon. La soldatoi revenis heimen ca comencis comensis labori de nove. Ili priplantis la teron, cae crescigis bon gustain legomoin, fructoin, grenoin, nuxoin cae fungoin, ili ne plus sentis la besonon mangi viandon. La bestoin crescigitain por viando oni sendis en la arbaron. La bescuracisto isorgis pritio, che ne niu besto vivanta sur la tero au en la agvo nascu tro multain idoin. La homo i kiu e occupigis pri la industrio de viando shangis sian profession. La plei multai trovis labor locoin en la industrio de mangeblai fungoi, quo evoluis ege rapide. Oni creis ege multain novain tipoin de mangeblai fungoi, per civui oni faris novain tipoin de bon gustai cae sanigai mangiagioi. Oni creis colbasoin cae hamburgeroin el fungoi cae tiae mangiagioi farigis la plei shatatae frandagioi de la restauratioi. Oni ege evoluigis ancau la culturoin de cocos arboi cae pano arboi. Quancam las ciencistoi multege laboris por plibonigi las spezoin de tiui arboi, suspectas che Angela io mete te sorci si e mi ne povas compreni. Chi la cocosarboi concurrenzis la bovinoin pri la quanto de l'acto? cae chi la pano arboi i gispli efficai o la tritico? Ali ai grandai sciangioi Ocasis en la industrioi de vestagioi cae de shuoi oni ecusis nur artefaritain pelton cae ledon en tivui industrioi, cies varoi cetere igis pli cae pli artezai. Sed post quelcae iaroi, evidentigis che ia existas malcontentai homoi en ambaulandoi. Circau Circa triono e la tuta lo de ambaulandoi, malce estis ciam la ciela crev maiso falis sur la teron. Tiam ili giuste trovigis en aliai landoi de la mondo, ciu pro tio che ili occupigis pri negozo de armiloi, ciu pro tio che ili forcuris de la milito cae malricezzo, logiante portempe exterlande, ciu pro aliai cialoi. Cae la plei parto de tivui homoi revenis heimen post la milito. Ciel cai elili ia comprenis cio ocasis dum ilia malce esto, cae giois, sed ne ciui, la ricae negozistoi de armiloi cae posedantoi de armil fabricoi, civui revenis heimen perdis multan monon, cae igis malcontentai. Quelcae viand mangemuloi, civui revenis heimen, opinis che ilia lando estas gvidata de frenesuloi. Ili assertis che sen viando ili malsatas. Quelcae chasistoi cae fish captistoi, civui revenis heimen, malcontentis pro tio che oni malpermesis ilian plei shatatan sporton. Cetere, en l'arbaroin cae la riveroin eniris alilandai sovac bestoi, comencis comensis formangi la mildigitain sen defendain bestoin la malcontento de la homoi crescis iom post iom ciel contagia malsano. Angela iom post iom perdis la fidon cae la amon de la homoi cae la bestoi. Sam tempe sia potenzo pli cae pli mal pliigis. Dume la vivo stilo de la homoi Estis iom post iom revenanta all'antaua stato de malbonezzo, maliustezzo, cae malsanezzo. Fin fine la milito recomenzigis. Sam tempe oni accusis la bona Angela pri perfido de patruio. Oni arestis shin cae portis sin en la mal libereion. Nur mal multai homoi daure amis cae fidis la bonan angela. Tamen ilia fido donis al si suffician forton porque si faru sian lastan miraclon. Si malaperis sen spuroi vane oni sercis shin en la tuta lando. Vane oni sercis shin ancao en la domo de la maliunulino. La policistoi venis tien, cae controlis la tutan ciambron, ili vidis nur la maliunulinon, sitantan sur lul sejo, tranquile tricantan. Apud shin, blanca cocchino cun or colora cresto estis plucanta mais grainoin el telero. La cocchino aspictis tio meta cae tausita che si similis eron de crev maiso. La policistoi eliris grumblante cae giuste tiam comencigis pluvo, quel caintago in pluvis en amba ulandoi. Ciam la pluvo cesigis, la homoi prescau forgesis pri Angela, quaz au la tuta historio pri la crev maiso, estus sonjo. Thank you.